Vai. Elas vai, descontroladas, descontrolada, vai, não quer mais saber vai, de nada. Todo dia só quer orgia e fala. Ô novinha, se prepara. Faz minha casa de bordel. Vem com a boca docinha que eu vou te levar. Que eu vou te levar. Que eu vou te levar pro céu. É o meu piru tá com mel. É o meu piru tá com mel. Vem com a boca docinha que eu vou te levar pro céu. É o meu piru tá com mel. É o meu piru tá com mel. Vem com a boca vai pro céu, céu, céu, céu, céu. Descontrolada, não quer mais saber de nada. Todo dia na casa de bordel. Vem com a bocada assim que eu vou te levar pro céu. Vem com a bocada assim que eu vou te levar pro céu. É o meu piru tá com mel, é o meu piru tá com mel. Vem com a boca docinha é que eu vou te levar pro céu. É o meu piru tá com mel, é o meu piru tá com mel. Vem com a boca docinha que eu vou te levar pro céu. Vem com a boca docinha que eu vou te levar pro céu. Vai, vai. Elas tão descontrolada, não quer mais saber de nada. Todo dia só quer hoje arriscar. Ô novinha, se prepara. Faz minha casa de bordel. Vem com a boca docinha que eu vou te levar. eu vou te levar. Que eu vou te levar pro céu. Ah. É o meu piru tá com mel. É o meu piru tá com mel. Vem com a boca docinha que eu vou te levar ah. pro céu. É o meu piru tá com mel. vou te levar pro céu. Vem com a boca docinha que eu vou te levar pro céu, céu, céu, céu.